Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ Հայ դիրքապահների ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է Իստիգլալ տիպի դիպուկահար հրացաններ հանդիսավոր արարողություններ Մարտակերտ շրջենտրոնում եւ Մեծ Շեն համայնքում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացը ինքը կարգավորման կարիք ունի։ Միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա։ Արցախում են Երևանի սոցիոլոգների հայկական ասոցիացիայի բժիշկները։ Այսօր աղքատության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 16-ի լույս 17-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 360 կրակոց։ Հյուսիսային եւ հյուսիս-արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ Իստիգլալ տիպի դիպուկահար հրացաններ 20 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաեւ պատասխան գործողությունների։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլոց ծառայությունը։ Մարտակերտի շրջանի Մեծչեն համայնքում հիշարժան առիթներով հավաքվելը բարի ավանդույթ է դարձել։ Ավանդույթ, որը արմատավորել են ծննդով Մեծշենից բարերար ամուսիններ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր բժիշկներ Կարլեն եւ Սարա Եսայանները, ինչը հպարտությամբ ու արժանապատվությամբ շարունակում են նրանց որդինները Լազարը եւ Արմենը։ Գերդաստանի հայրը երջանկահի շատակ Կարլեն Եսայանը ձգտում էր ամեն կերպ շենացնել, գրավիչ դարձնել իր կարոտի ակունքը հայրենի գյուղը։ Այդ կարոտից էլ սկիզբ են առնում նրա եւ իր զավակների բարեգործական ծրագրերը։ Առաջին ծրագրերից մեկը հարգանքի турքներ հերոսների հիշատակին։ Եսայան Գերդաստանի միջոցներով մեծ շենում կառուցվեց մեծ հaryանականում եւ Արցախյան ազատամարտում զոհված հայորդիների հիշատակը հավերժացնող համալիրը։ Գյուղում կառուցվեց եկեղեցի շրջապատված խաչքարերի պուրակով գյուղապետարան։ 2004-2011 թվականներին գյուղում ծնված յուրաքանչյուր երեխա առաջին նվերներից մեկը եսայաններից է ստացել 1000 ԱՄՆ դոլարի տեսքով։ Ապա մեծանալով սկսել է հաճախել եսայանների կառուցած մանկապարտեզ, այնուհետև հիմնանորոգած գյուղական դպրոցը հարակից խաղահրապարակներով, մարզահրապարակով, լողավազանով։ Որպես երախտագիտության նշան Գյուղի կրթօջախը այսօր կրում է Կարլեն Եսայանի անունը։ Բացի այդ, մեծ շենում կառուցվել են հանդիսությունների տուն, քարի վերամշակման եւ մակարոնի արտադրամասեր։ Բարերարը միշտ կապված է եղել հարազատ գյուղին եւ ձգտել է հաճախ այցելել ու կարոտն առնել։ Այսօր էլ նա գյուղում է, սակայն քարեղեն արձանի տեսքով։ Հոկտեմբերի 15-ին նրա հուշարձանի հանդիսավոր բացմանը ներկայ էին ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի падգամավորներ, կառավարության անդամներ, հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից։ Նույն օրը մեծ շենում հանդիսավորության բացվեց մշակույթի տուն եւ երիցատուն։ Միջոցառմանը հիշողություններով կիսվեց Կարլին Եսայանի մանկության ընկեր, գործընկեր Արցախի վաստակավոր բժիշկ Էդվարդ Ղուկասյանը։ Մենք ընկերներ ենք եղել մանկուց, Մենք շինացիները պետք է հպարտանան այդ մարդով։ Միակ մարդն է, որ այստեղից առաջինը արժանացավ Մանսելի ոստե մեդալի։ Երեք հոգի մի ընտանիքին ստացել է Մանսելի անվան ոստե մեդալը։ Օրնանքի խոսք ասած հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի փոխարաշնորդ Սահակ Տեր Շաքարյանը գրական գեղարվեստական մոնտաժով հանդես եկան գյուղի միջնակարգ դպրոցի սաները։ Համայնքի ղեկավար Վյաչեսլավ Խոշոդյանը համոզված է, որ Եսայան Գերդաստանի միջաստներով վերհառնած մշակույթի նոր տունը դրական փոփոխություններ կմցնի գյուղի առօրյա կյանքում մեր ապագա սերունդը հնարավորություն ունենալու շախմատով, շաշկով, արտասանություններով ամեն մեկը իր ուժը կարողանալու փորձը եւ կար ժամկետում։ Գերեվա, որ իրոք նոր կառույց ունենալու նոր ձեռքբերումները մեր ապագա սերունդի դաստիարակման ու ինչու ոչ մեծահասակների համար։ Բարերարի падգամները նախանշված ծրագրերը շարունակում են ընտանիքի անդամները՝ Տիկին Եսայանն ու երկու զավակները։ Ամուսնանալուց հետո կապվել եմ ես հողին, ես ջերին, ես մարդկանց եւ բոլորի հետ մտերիմ եմ, նայում եմ այն աչքերով, ինչ կնայեր իմ ամուսինը։ Եվ բոլոր իր պատգամները ես չեմ ասում, բայց ինչի՞ ես գյուղի համար կամ նրա համար։ Իմ երեխաներն էլ գիտեն, որ մեր տանը դա ընդունված է, ամուսնու ծնդավայրն է, ամեն ինչ պետք է արվի։ Ինչ որ ինքը կուզեր արվաստվեներ։ Նշենք, որ Եսայանների Գերդաստանը բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում նաև Մարտակերտ շրջենտրոնում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հոկտեմբերի 15-ին ԼՂՀ բարձրաստիճան ղեկավարության Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած հյուրերի մասնակցությամբ Մարտակերտ քաղաքում բացվեց բարերարներ եսայենների ֆինանսավորմամբ կառուցված Մանթաշ հյուրանոցը։ Մարտակերտ Վարդենիս Մայրուղու եզրին կառուցված ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող հյուրանոցը ըստ շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Ռադիկ Արուշանյանի կխթանի շրջանում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Մարտակերտ քաղաքում երկար տարիներ արդեն գործում են մի շարք հյուրանոցներ, բայց բարձր սպասարկման ոլորտ չկա։ Միջին մակարդակի հյուրանոցներ են, բարձր մակարդակի հյուրանոց առաջի անգամ է կառուցվում։ Դրա անհրաժեշտությունն ենքանով, որ երբ շահագործման հանձնվեց Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհը, կարող է յուրաքանչյուր մարդու ըստ պահանջի տեղավորել համապատասխան հյուրանոց։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը գտնում է, որ այն զինատեսակները, որոնք ձեռք են բերել վերջին շրջանում, պարզապես փոխեցին ռազմավարական բալանսը հոգուտմեզ։ Չնայած մինչ այդ էլ հաշվի կշռում կար, քանի որ եթե չլիներ այն, պատերազմը կվերսկսվեր, ասել է նա, եւ նշել, որ իրականությանը չեն համապատասխանում այն խոսակցությունները, թե ապրիլյան պատերազմին հայկական կողմը սպառազինության խնդիր է ունեցել։ Այո, եղել են բաստողումներ, ինչը բնական է այն առումով, որ մեծ ու բարդ կառույց է բանակը, սակայն հաշվեկշռում միշտ եղել է հոգուտ մեզ եւ վերջին ծերբերումները նոր մակարդակի են բարձրացնում բանակի մարտունակությունն ու զսպում Ադրբեջանին, ասել է նա. Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը ուսումնասիրում են ապրիլյան իրադարձություններում ադրբեջանական զինուժի կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները։ Ես ապրիլյան պատերազմի օրերին Արցախի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանի հրավերով անմիջապես մեկնեցի Արցախ։ Նպատակը մեկն էր՝ փաստահավաք իրականացնել քաղաքացիական հասարակության ոտնձգությունների հետ կապված եւ արեցինք ասել է Արման Թաթոյանը հավելելով, որ դրանից հետո համատեղ աշխատանքների արդյունքները օգտագործելով Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը իր վերլուծությունով միջանկյալ զեկույց է հրապարակել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նշել է, որ ապրիլյան դեպքերի հետ կապված զեկույցները օգտագործվել են միջազգային կառույցներում կայացած բոլոր աշխատանքային հանդիպումներում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացը ինքը կարգավորման կարիք ունի։ Հենց դրան է ուղղված Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում Թուրքիայի ունեցած հնարավոր դերակատարման մասին Լավրովի հայտարարությունը։ Մենք միշտ ասել ենք, որ Թուրքիան չի կարող միջդոր դառնալ հակամարտության կարգավորման գործում, քանի որ այդ երկիրը կողմնակալ վերաբերմունք ունի։ Ավելին, ակնհայտ ադրբեջանամետ եւ հակահայկական դիրքորոշում ունի, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով այն նշագուծում է Թուրքիայի մասնակցության հնարավորությունները, այսինքն Թուրքիային հասկացնել են տվել, որ նա չի կարող միջնորդ լինել։ Սակայն եթե իրոք շահագրգռված է տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հարցում, թող գործով, այլ ոչ թե բարերով քայլեր կատարի եւ բացի սահմանը։ Դավիթ Բաբայանը ասել է, որ Հայաստանի եւ ԼՂ-ի հետ սահմանի բացմանը հաջորդող քայլը պետք է լինի բանակցությունների լիամասշտաբ վերականգնման եւ բանակցային սեղանի շուրջ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության վերադարձի հարցը։ Միջազգային հանրությունը պետք է անհրաժեշտ ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա Լեռնային Ղարաբաղում հետագա հնարավոր ռազմական գործողությունները կանխելու համար։ Այս մասին ասել է Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը։ Բարոնհին հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը ավելի քաղաքակիրթ եւ պակաս բարբարոս կլինի քաղբանտարկյալների նկատմամբ եւ պակաս ագրեսիվ Հայաստանի նկատմամբ իր վերաբերմունքի մեջ։ Քերոլայն Կոքսը ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ունի անկախության իրավունք։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հանրապետությունում շարունակվում են ականների եւ չպայթած այլ զինամթերքների հայտնաբերման ու վնասազերծման աշխատանքները։ Ընթացիկ տարում միայն ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորները վնասազերծել են ավելի քան 500 միավոր տարբեր տիպի չպայթած ականներ, արկեր եւ այլ ռազմամթերք, ինչպես նաեւ 10000-ից ավելի փոքր տրամաչափի փամփուշտներ։ Միայն հոկտեմբերի առաջին կեսին ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում 5 ահազանգ է ստացվել ականների եւ չպայթած այլ զինամթերքների հայտնաբերման վերաբերյալ։ Բոլոր դեպքերում ծառայության սակրավորները արագարձագանքել են այդ ահազանգերին եւ վնասազերծել 1 տասնյակից ավելի ականներ եւ այլ ռազմամթերք։ Տարվա այս շրջանում դրանք հիմնականում հայտնաբերվում են հողագործական աշխատանքների ժամանակ։ Գործընթացը իրականացվում է բնակչության անմիջական աջակցությամբ։ Հերթական ահազանգը Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքի բնակիչ Անդրեյ Բեգլարյանից էր։ Երկար տարի տրախտրիս աշխատում եմ։ Ձեւի պեմ պտահաշ, եկալան վարնելիս շարիվի բոմբա պտահալ, զանգել եմ փրկարարարությունից եկալան Սակրավորական խումբը անվտանգության անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնելուց հետո տեղում վնասազերծել է վտանգավոր գտածոն։ Շնորհակալ փրկարարարության աշխատողներին Ուեր մամետին հսարալն տաչե եսի տարակալա։ ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը ակտիվ համագործակցության համար շնորհակալություն հայտնելով քաղաքացիներին, կրկին դիմում է բնակչությանը եւ հիշեցնում. Շրջակա միջավայրում ական արկ կամ որևէ այլ զինամթեր կամ կասկածելի առարկայի հանդիպելուց անհապաղ հայտնել համապատասխան մարմիններին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երկորյա աշխատանքային այցով Արցախում են գտնվում Երևանի սոցիոլոգների հայկական ասոցիացիայի բժիշկները։ Այցի շրջանակներում նրանք եղել են Ստեփանակերտի Սարգիս եւ Ամալիա Կարապետյանների անվան հանրապետական բժշկական եւ Մորու մանկան առողջության պահպանման կենտրոններում։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Այսի առաջին օրը բժիշկները հանրապետական բժշկական կենտրոնում անցկացրել են գիտաժողով տեղի մասնագետների հետ։ Երևանի սոցիոլոգների հայկական ասոցիացիայի նախագահ բժիշկ սեքսապաթոլոգ Ռուզանա Ազատյանի հավաստմամբ գիտաժողովի ընթացքում քննարկվել են բազմաբնույթ հարցեր, տարաբնույթ թեմաներ։ Բժիշկներն անդրադարձել են կարևոր մի հարցի՝ քննարկեցինք նաև մի հետաքրքիր զեկույց ունեինք կապված Արցախում զինծառայողների սեքսուալ առողջության վերաբերյալ։ Հետազոտությունը կատարվել էր մեր ամբյոնի կողմից, մեր ավագ դասախոսներից մեկի ատենախոսության թեման էր։ Քննարկեցինք շատ ակտիվ հարցերը, որոնք որ գտնում ենք որ կարևոր են, քանի որ մենք Ղարաբաղից բազմաթիվ զույգեր ունենում ենք եւ հասկանում ենք, որ ինչքան էլ կան, որ չեն հասնում այնտեղ, ինչ-ինչ պատճառներով որոշեցինք նաև այստեղ մեկ օրը ճիշտ է քիչ է է, գուցե առաջինն է մեկօրյա այցով, որը շակի խորհրդատվական ծառայություն մատուցենք։ Երևանից ժամանած բժիշկները իրականացնում են անվճար հետազոտություններ, խորհրդատվություններ, անհրաժեշտության դեպքում կատարում են վիրահատական միջամտություններ։ Մենք եկել ենք 9 հոգով, մեկ գինեկոլոգ, վերարտ ռեպրոդուկտոլոգի հետ ենք, մյուսները սեքսոլոգներ ենք, կանայք եւ տղամարդիկ։ Քանի որ մեր թերապիան ունի առանձնահատկություն, մենք զույգով ենք աշխատում, ինքներդ հիմա տեսնում եք, կին տղամարդ զույգը մտնում է տղամարդ տղամարդու մոտ, կինը կնոջ մոտ, հետո մենք ամփոփում ենք եւ եզրակացություն ենք։ Բավարար փորձել ենք որ համալրված խմբով գալ, որ հնարավորս կանանք լավ։ Իդեպ սոցիոլոգների հայկական ասոցիացիայի բժիշկներն առաջին անգամ են Արցախում հավաստիացնում են առաջինը բայց ոչ վերջինը։ Սա առաջին էր գործնական որպես այս առաջին էր, բայց հաստատ ոչ վերջինը։ Մենք շատ լավ գործընկերներ ունենք այստեղ, որոնք որ մեզ աջակցում են կազմակերպչական հարցերը շատ կարևոր են։ Մենք այնտեղից ամեն ինչ անգիտական ինչ որ բաներ կանենք, բայց այստեղ շատ սատարելը շատ կարևոր է, միտքը ողջունելը շատ կարևոր է, շնորհակալ ենք նաև նախարարին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների առաջնորդները Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը քննարկել են փողզիջում գտնելու անհրաժեշտության համատեքստում։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հապկը ստեղծվել է արտաքին բնույթի սպառնալիքները վերացնելու նպատակով։ Մենք որևէ կերպ պետք է արձագանքենք մեր շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությանը, սակայն պետք է աշխատենք, որ բոլոր խնդիրները, որոնք մեզ են հասել անցյալից, կարգավորվեն խաղաղ ճանապարհով եւ փոխզիջումների հիման վրա։ Հենց փոխզիջման, որին պատրաստ է գնալ եւ մի կողմը, եւ մյուսը։ Այս համատեքստում քննարկել ենք նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, ասել է Պուտինը։ Թուրքիայի Արտգոսնախարարության խոսնակ Թանժու Բիլգիչը դատապարտել է Ֆրանսիայի Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը։ Նա օրինագծի ընդունումը պայմանավորել է 2017 թվականին Ֆրանսիայում կայանալիք ընտրությունների գործոնով։ Նա ընդգծել է, որ Թուրքիան հետևելու է այդ հարցում իրադարձությունների զարգացմանը։ Այսօր աղքատության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Այդ օրը ավելի քան 100 հազար մարդ էր հավաքվել Փարիզի Տրոկադերո հրապարակում, որտեղ 1948 թվականին ստորագրվել էր մարդու իրավունքների համաշխարհային հռչակագիրը, որ เป զի հիշատակի турք մատուցեն ծայրաստիճան աղքատության, բռնության ու սովի զոհերին։ Հոկտեմբերի 17-ը այն օրն է, երբ աշխարհը կարող է ուշադրություն հրավիրել աղքատության մեջ ապրող մարդկանց տարապանքներին ու դժվարություններին, երբ այդ մարդիկ կարող են բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին։ Ընդ որում աղքատության դեմ պայքարի գործում գլխավոր դերը հենց անապահովներն են կատարում։ Մարզասերների համար Շախմատի աշխարհի պատանիների առաջնության ժամանակ միակ երկիրը, որ երկու ոսկի նվաճեց, Հայաստանն էր։ Պատանի շախմատիստների շարքում արդեն առանձնանում է Հայկ Մարտիրոսյանը, ով առաջնության ընթացքում տոնեց 7 հաղթանակ եւ միայն երկու պարտիա ավարտեց ոչ ոքի։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթելոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամատություն, տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն։